كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي Nakon toga pohoda krene prema Musabu ibn Zubeiru. Međutim, onog trenutka kada je krenuo prema Harisu, Amr ibn Sa'id al-Eždeq se smjestio u utvrde njegove palače u Damasku, zatim je preuzeo sav metak iz Bejtul Mala, A onda, u, odnosno u jednoj drugoj predaji kažu da je Abdul Melik krenuo sa svojom vojskom i da je Leždah bio sa njim u vojsci pa da je u, u, na samom početku puta se odvojio i vratio se, ostavio Abdul Melika ibn Mervan i njegovu vojsku da idu naprijed, vratio se u De Damask, zaposlio njegovu palaču, a onda sasvom uzeo je neki od e, predvodnika, kao što je bio Humeid ibn Horejs, zatim Zuhair ibn Abed el Kelbi, i u Damasku su zatekli Abdurrahmana ibn Um Hakema. Kada je Abdurrahman čuo za njih, pobjegu je, jer nije htio da dođe do bitke, nije im se htio suprostavljati. A on je, dakle, Leždak, došavši u, u Damask, se popio na Mimberu i obratio se masivno, obratio se muslimanima, obećao je da će biti pravedan, da će biti realan prema njima, da će davati svima njihove hakove. Zatim, da će svako dobiti svoje pravo u njegovoj vladavni kada je Abdul Melik čuo šta je Ešdehu radio, vratio se Abdul Melik, dakle nije nastavio svoj, onaj, svoj pohod prema Harisu, odnosno Zufar ibn Harisu i zateko je Ešdeha da se već smjestio u utvrde Damaska. Kaže, već je tamo bio pripremio sve, ko što danas se priprema za reklame, za izbore, tako je on pripremio svoje zastave, postavio svoje boje u Damasku, da dade na, da, na znanje da je on novi halifa u Damasku. Kaže, u tom trenutku, Ibn Kathir u tom trenutku kada je se Abdul Malik vratio, Ešdeh se smjestio u Bizantijsku palaču, odnosno Bizantijsku kulu koja je bila jedna od najjačih utvrda u Damasku. Abdul Malik ga je opkolio i borio se protiv njega 16 dana. Nakon toga kad je Abdul Malik vidio da neće moći da sa njim na kraj, da je ovaj dobro u dobrim utvrdama, da je se dobro snadbio i pripremio se za bitku, ona je tamo sa one strane zidina je znao da neće izdržati koliko god da potraje to opkoljenje, pa su se navodno ni dvojica dogovorili da se dogovore, odnosno do, do, da dođe do primirja i da uh, Abdul Melik učinje njega svojim prestolonaslednikom nakon svoje smrti. Zatim je postavio uh, jedan od uslova, El Eždeh je postavio jedan od uslova, Amr ibn Sejde El Eždeh, postavio od uslova da svakog namjesnika kojeg postavi Abdulmelik negdje, da i on ima isto tako na nekom drugom mjestu svoga namjesnika. Pa na primjer, ako ovaj postavi namjesnika onaj u, u Damasku, da ovaj postavi svoga namjesnika onaj u, u Halepu i tako dalje. Dakle, zavijen samo da ima iste, isti boj pozicija svojih namjesnika. Zatim je tražio Abdulmelik od Eždeha da vrati ljudima i da vrati u Bejtul Mal ono što je uzeo, jer on kad je ušao u Damask, zaposio Betul Mal, to jeste ministarstvo financija zaposio, i uzeo im metak i obeću ljudima će im to podijeliti pravedno. Kaže, Reždek, njemu to ne pripada tebi, ova zemlja ne pripada tebi, najbolje je bilo da izađeš, da je napustiš, ali ovo, je, ovo me prethodilo, dakle, kasnije će se ona Ibn Ketir ona, spomenuti, događaje koji su prethodili ovim stvarima. U ponedjeljak, nakon tih bitaka, kaže, poslao je Abdulmelik Eždeku, naredio mu da dođe kod njega u Darul Imare, to jeste u u palaču onaj vladara halife, takozvana zelena palača, a kada je došao mu i izaslanik, kaže Abdul Melik, odnosno Halalta Abdullah ibn Jezid ibn Muavije, e, njegov zet, kaže o njemu, ja da sam na tvom mjestu, ja ne bi išao kod Abdul Melika. Dakle, nećeš dobro se provesti. I onda su ga savjetovali njegovi savjetnici, tako dalje, kogod, sa kim god se susreo i porazgovarao, kaže ja ne bi išao, ne bi se onaj pojavio pred Abdomelikom, ne bi mu odgovorio, ostao bi ovdje jesan dok Abdomelik ne napusti Damask. <clears throat> kaže, Amr je upitao njega, kaže šta misliš, da li da mu idem? Kaže, nemoj, ići osim što nećeš se pripremiti, to jest da, da pozoveš sve svoje prijatelje koje ti postoje kasnije kao namjesnike i da napraviš oko sebe dakle, jednu svitu ljudi. Kaže, mora znati da je velikan od velikana Benu Israil, odnosno Ben Ismail, zaključio sva vrata Damaska i neće, uh, neće odustati dok te ne ubije. Dakle, ti ne možeš pobjeći iz Damaska, ti su ovo utvrde još uvijek, ali iz Damaska, ako izađeš odavde, iz Damaska ne možeš, ne možeš nigdje pomeć, po, po, po, e, pobjeći. Kaže Amr ibn Sa'id al-Ešdeq, tako mi Allaha da spavam, da spavam ne bi me u snu prepao ibn Zarqa. Dakle, ne bojim ga se ni u snu. <clears throat> Osim kao što sam usnio jedan san, da me Osman ibn Afan došao u snu, obukom mi svoju košu, košulju i rekao obavijeste Amra ibn Sa'ida, odnosno prenesite mu selam i recite mu da će mi se sutra, da će mi sutra doći na jaciju. To jeste, usnio je već da će biti šta? Ubijen. Kada je došla, odnosno kada je došlo već popodne, Amr je obukao na sebe prvotnu odjeću, zatim stavio na sebe štit i onda onu završnu odjeću veliki ogrtač. Postavio svoju onaj, sablju <clears throat> I kaže mu njegova žena, ja smatram da ne bi, kaže, trebao ići, da ne napuštaš kuć, da ne ideš na noge, ali on kaže, ja ću ipak otići, sa sobom je poveo stotinu svojih robova. Kada je se susreo sa njim, Abdul Melik ga je dočekao na vratima, uveo ga onaj, ali u stvari dočekao ga, dočekao ga njegov svita, rekao da uđe onaj u, u tu prijemnu salu. I kad je ušao, vidio je da je Abdulmelik ibn Mervan sve muškarce od Benu Umeje, odnosno od Mervana, skupio. Dakle, svi porodice Mervana su unutra. <clears throat> I onda je, kaže, skonto da neće se dobro završiti. Ali Abdulmelik ibn Mervan rekao svojima onaj, slugama i vojnicima, kaže, kako budu ulazili njih stotinu i jedan, svako malo odvojite dvojicu, trojicu robova. Kaže, kad dođe do moje prijemne sale, neće sa njim niko biti, nek uđe sam. I kaže, kad je došao Amr ibn Sa'id al-Ajdaq, kad je došao do prijemne sale, ostao je sa njim samo njegov jedan takozvani vosif. I on kad je ušao unutra vidio sve mervane, <clears throat> kaže onom on vasifu, idi, kaže, reci mom bratu Jahi, nek čim prije dođi i reci mu da sam sam. A ovaj vasif je, je bio stranac, nije bio Arab. <clears throat> kaže on, hoću. I stao kraj njega. Kaže, idi, reci mom bratu Jahi da dođem. Sam sam. Kaže, hoću kaže, idi da bude talas pržio i žehenemom i vatrom. Idi kaj nestane odavde, jer vidi da će biti ubijen. Kaže, pa je ovaj ostao, nije, nije se onaj pomakao, stvar odmakom se od njega, ali ostao je nije izašao iz te prostorije. Onda mu je Abdul Melik naredio, odnosno naredio još nekim tu pojedincima koji su bili, kao što je bio Melik, Hasan ibn Malik ibn Džedel i Kubejsa ibn Dhuayb, <clears throat> kaže on njima izašte iz ove prostorije, neko ostane samo Mervanovi nasljednici. Kaže on jednom jednom sluga <clears throat> malko vode. <clears throat> kaže jednom sluga uzmi mu sablju. Kaže ja Amir al-Mu'minin kako ćeš mi sablju oduzeti? Muškarca sablja ne oduzima. Kaže on njemu kako ćeš sa sabljom kad sjedi sa mnom razgovarati? Kaže uzmite mu sablju. Pa su uzeli sablju. Sjećaš se ti onog trenutka, kaže, kad se odbio meni poslušnost, a nisi ni jednog trenutka kad je pomislio da kad mi duješ pred meni da ću te kad staviti u lance. A onda ostali Mervani, sinovi Mervanovi rekoše, zatim ćeš ga pustiti kad je Emir Mu'minin. Jer kad je došlo do primirja i kad je došlo do, do razgovora da on njemu dođe u palaču, Abdulmelik ibn Mervan je pristojao na neke stvari pa mi je rekao prvo dajem ti svoju sigurnost da ti neće fat dlaka sa glavi. To je kod Arapa imalo svoju težinu. Druga stvar, da daću da imaš namjesnike kao moje namjesnike. I treća stvar, neću protiv tebi, onaj, što bi se kod nas sad onaj, reklo, dizat halabuku, neću protiv tebi dizat svoju vojsku. Kaže ovi sinovi Mervano i ostali, zatim ćeš ga ja Miral pustiti. Kaže, zatim da ga pustim. A šta kaže, mislite da bi, da bi uradio sa nekim od Benu Jer on ne pripada njegovoj porodci. <clears throat> Kažu ostali Mervanovi sinovi, Buri emin i emir al-mu'minin. To jeste ispuni svoje obećanje ili zakljetu koju si dao da ćeš ga ostaviti u životu. Kaže Amr, kada je vidio koliko je sahati da mu je odzijeto oružje, kaže emir al-mu'minin, moraš ispoštovati ono što si, na što se zakleo. Kaže Abdul Melik, <clears throat> zakal ahir. Abdul Melik je, samo je toplo. Nisam. Hajde, neći kašljati za Kaže, Abdul Melik izvadio ispo svog onoga šilteta lance kaj svežite ga u lance. To je bio prvi znak da je završio. Kaže, zar u lance da me stavljaš i da me vodiš, kaže, pred sve ljude ispred palače, da me vidi kako sam u lancima. Kaže, Abdul Melik, neće tebi kaj niko vidjeti u lancima. Nigde ti kaj nećeš izlaziti. I onda je kaj zaučio jezan za ikindiju kaže Abdomelik je ustao, Ibn Ketir, ona ovo je predaj spodnje, Abdomelik je ustao da krene na namaz. Kaže njemu Amr ibn Said, zar me ostavljaš ovdje? Kada izađeš tamo, sad ljud me ne vidi, kaj nastaće problem, jer znaju kako sam došao i zbog čega sam došao i s kim sam došao. Kaže, zar pokušavaš, pokušavaš da se izvučeš iz ovoga i okrenje se svom bratu Abdulazizu ibn uh, Mervanu i kaže, Abdulazize za koljiga. Dakle, nije rekao ubi ga, nego za ga. A kod njih je to bio čin dokazivanja snage. Jer kroz sve ove tekstove uvijek je bilo odvajanje glave od tijela. Svakom se odvoji glava od tijela. Izašao je na ikindiju onaj Abdomelik Mervan. Ibn Merwan. I kad je ostao Amr ibn Sa'id sa njim, kaže on njemu, Abdulaziz, zar ćeš ubiti svoga rođaka? Hoćeš ubiti svoga Amirića? Hoćeš ubiti tako dalje, tako dalje? nemoj, kaže, molim te, ostavi me u životu, čuvaj našu, oni kažu rahim maternost, to jest čuvaj naše rodinske veze, nemoj, kaže, da dođeš na suni dan pa da, da ti moja krv bude na vratu, pa je, kaže, bila dolazi izu teško da to uradi što mi njegov brat rekao. Kad su ljudi vidjeli Abdumelike da izašao iz palače, digla se onaj buka i graja, gdje je Amr, zašto Amr nije izašao, treba ste zajedno izaći na namaz, šta je se desno, dao si mu sigurnost, tako dalje. I onda je došao njegov brat Jaha ibn Said sa hiljadu robova tražeći onaj Amra ibn Saida i to sa hiljadu robova od Amra ibn Saida. I još, kaže, koji su pratili slobodni ljudi i stanovnika Damaska. Kaže, Abdulmelik kad je vidio svitu i kad je vidio onaj, da će nastati problem, nije ošao prema džami, nego ušao je u svoju palaču. Onda su, kaže, ovi došli, kucali na vrata, da se otvore vrata, tražeći onaj Amr ibn Saida i govorili su, da samo da te čujemo, Ebu Umeje, da te čujemo tvoj glas. Kaže, pa je neko između njih udario da ibn Abdul Melika, onaj po glavi e, sabljom i rasikom u glavu, pa je ovaj se alterno ne svijestio, onda ga je Ibrahim ibn Adi odveo u svoju sobu. Kada je Melik, Abdul Melik ibn Mervan čuo za taj događaj, kaže, ako su ga, kaže, ubili, Velida ibn Abdul Melika, ako su ga, odnosno ovoga Mervan, ako su ga ubili, to je, on sam kaže, osvetle Amra ibn Saida, sad smo, kaže, jedan jedan. Abdul Melik još ne zna da Abdul Aziz nije završio, posao koji mu naredio Abdulmelik ibn Merovan. Ne zna još da ovaj nije poginuo. I onda ulazi u sobu, <clears throat> tu salu, i zatiče Amra ibn Saida svezano golance i čeka, još uvijek živ. I onda kaže, okrenuo se Abdulaziz i kaže, e, a nije, nije mu bila ista mati, bila su im dvije različite mati, oni su bili braća po ocu, ona, i on ga naružuje, vrijeđuje njega i njegovu majku i tako dalje, tako dalje, što ga nisi ubio, što nisi ovo, ono, kaže, dajte mi koplje. Kaže, pa su dodali mu, kaže, koplje, Abdumelik ibn Mervan i Abdumelik ibn Mervan ga pogodi ovdje, odnosno sa lijeve strane prema srcu. I koplje ništa. I Amir ibn Said počne se smijati. I ovaj drugi put, ništa. Treći put, on ga udari ono željezo. Kaže, zar se došao, kaže, u oklopima. Toliko se, kaže, bojio mene da se došao u oklopima. Kaže, povalite ga. Doni uzeo je sablju, povalio ga i on mu je odvojio glavu od tijela. I toliko je Abdulmelik ibn Mervan drhto da nije imao snage, nego su ga uzeli, digli ga, posadili ga na njegov šilte, koliko se umorio od onoga što je radio. <clears throat> zatim, zatim je naredio da se njegova glava baci među, među ljude i da ljudi ona je vide. Onda je Abdulaziz ibn Mervan i sa njim izašao Bedr, onaj, iznijeli su onaj imetak koji je ovaj trebao da vrati, kaj pa su podijelili ljudima da se narod ušuti. Pa se narod ušutio, a kaže Ibn Ketir, rahmehullahu ta'ala, pričalo se poslije da je ovaj metak nasilu pri, prikupljeno od ljudi puno, svakom je bilo naređeno da vrati ono što mu je dato da bi se ušuti, tako da su ostali svi onaj na nuli. Zatim je ušao Jahe ibn Said, brat od Amra ibn Saida, Darul Imare, nakon što mu je brat onaj ubijen, pa je došlo do bitke između njega i ovi robova i koji dobio hiljadu robova i ovi koji su bilo. I onda je došlo dakle, do ranjavanja i onaj, e, kako da kažem, nije niko poginuo među, među njima, ali mnoga, mnogo njih ranjeno na jednoj i na drugoj strani. I onda se neko bacio kamenom i pogodio Jahe u glavu. Jahe je onaj maltene on svijestio se i napustio nije više znao šta se dešava. Posle je toga Jahja bio doveden pred Abdomelka ibn Mervana, pa su od ostali, dakle, Benu Meje tražili da se smiluje, jer on su bili svi rođac, svi bili familija. Tražili su od onaj, Abdumelika i Mervana da ga pomiluje, pa je Abdumelik i Mervana naredio da onaj se zatvori mjesec dana i da u zatvoru bude bjen, a onda da bude pušten i protiran iz Damaska. <clears throat> Nakon toga Abdumelik poslao žene Amra ibn Saida da pošalje onaj e, čitab, onaj, kako se kaže, sigurnostni list na kojem vam je rekao da će vam pružiti sigurnost, a ona odgovara, kaže, ja sam zakopala to pismo koji smo ti dao, taj papir koji smo dao e, sa njim u kabur, da na sudnjem danu ona ima dokaz protiv tebe i kod Allaha. Jer, kažem, Adumelik je onaj obećao Amru da ga neće ubiti, da će ga učiniti svojim predstavnonasljednikom i tako dalje, ali su mnogi oni koji su bili oko Abdomelika ibn Mervana znali da je to samo šuplja, prazna priča, da od nje nema nikakve fajde. Dobro. Ko je bio Amr ibn Sa'id ibn Lahas ibn Umeja ibn Abdušems, Ebu Umeja al-Hureši Lemevi, poznat pod nadimkom Eleždeq, prenosi se u nekim predajama da je vidio Allaha poslanika sallallahu alaihi sallam i da je od njega prenio i predaju gdje Allaha poslanika sallallahu alaihi sallam kaže neće otac na svoje dijete prenijeti ništa bolje od lijepog ponašanja. Također ima još jedan hadis o oslobađanju robova. Prenosi također neki predaj od Omera, od Osmana, od Alije, od Aiši od njega su prenosili njegovi uh, sinovi i od Benu Umeje, i Sejid i Musa i drugi. Moavija ga je postavio namjesnik u Medini, a također je bio i namjesnik od Jezida ibn Moavije nakon njegovog oca, kao što smo nekad prije ispomnjali, ako se ko sjeća njegovog imena, a sjetite sad kad budem govorio o njegovom ocu. Bio je jedan od uglednika muslimana, bio je poznat pod svoje plementosti, mnogo je davao, podnosio je, odnosno čitav život je provodio u bitkama, e, njegov otac je ostavio svo nasljedstvo njemu između svije braće da on bude taj koji će dijeliti i paziti očevi metak da stigne do sirotnji kao što je njegov otac Said, ona Ibn As, dijelio za svoga života. I također njegov otac je bio jedan od najpoznatijih plementi ljudi i od istaknutih onaj Arapa. Amr kaže, nikad nisam uvrijedio čovjeka od kako sam postao čovjek. Dakle, kako sam postao planeta, nikad nikoga nisam uvrijedio niti sam, kaže, nekom nešto naredio, osim da mi se od mene zatraži pa da to uradim. Kaže Sejid ibn Musaib, govornici ili retoričari među ljudima u džahilijet su bili Esved ibn Abdul Mutalib i Suhejl ibn Amr, a najveći govornici u islamu su bili Muavije i njegov sin i Sejid ibn As i njegov sin i Abdullah ibn Zubair. Imam Ahmed kaže, prenosi se od, od Sameda, od, Hame, od Hamada, od Alija ibn Jezida, da je čuo Ebu Hureyre, da je rekao Allahom, poslanik sada se nam je rekao, zamučaće ili zamečaće sa ovoga mimbera jedan od silnika, silnik od silnika odvenu u meje, sve dok mu ne poteknu sline. Kaže, zatim je Amr ibn Said ibn As, Uh, kaže postoji predaj da je Amr ibn Sa'id ibn As popio sa mimbera Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa su mu potekle sline. On je slavo slao izaslanike u Meku nakon događaja na Hurri u vrijeme jezida Ibn Muavije u borbi protiv jezida, odnosno Ibn Zubeira, Abdullah Ibn Zubeira. Pa mu je Ebu Shurehil Huzai spomenuo hadis Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam da ne dira Meku, pa on kaže mi znamo bolje šta znači Meka od tebe Shureh. To je, kaže, harem gdje se ne može sakriti griješnik, niti može se pobjeti sa nečijom krvi. To je, ako neko ubije, ne može se sakriti u harem. Niti neko može pobjeti od džizije. I ovaj hadis se spominje oba sahiha. Kada je Mervan ušao u Egipat, on je pozvao da se njemu dadne prisega. Navodno krenuo sa, eh, sa njim prema Egiptu, a onda je uradio ono što je uradio i došlo je do njegovog ubistva na onaj način kao što se malo prije spomenulo. Ove godine je također preselio Ebu Lesvede Duvali. Znam li ko po čemu je Ebu Lesvede Duvali poznat? Ebu Esved Duvali je jedan od pisara Kur'ana. Ebu Esved Duvali je bio uh, eh, Alin radijalahu anhu pisar. Ebu Esved Duvali je bio Qadi Kufe, bio je poznati tabin. Njegovo ime je Zalim ibn Amr, u, nekim pred, u nekim predajem stoji da je bio Amr ibn Zalim. Ibn Sufjan ibn Džendel, ibn Jamer, ibn Džalas, ibn Šebatha, ibn Adije Duvali, ibn Bekr. Ebu Esved, njemu se pripisuje gramatika arapskog jezika od njegovog vremena. Najpoznatiji, kaže, ime mu je Zalim ibn Amr, nekim predajem Amr ibn Zalim. El-Bahidi kaže njegovo pravo ime Uvejmir ibn Dhuvejlim. Primio je islam u vrijeme Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali nije vidio Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, učestvovao je na bitci oko deve, a poginuo je u vrijeme Abdullaha ibn Ziyada. Jahe ibn Mu'in i Ahmed ibn Abdullah al-Ađali kažu bio je thika, to jeste maksimalno povjerljiv i prvi je koji je govorio gramatički arapski jezik. Neki kažu kao ibn Mu'in da je umro u vrijeme E, velike kuge 69. godine. Ibn Halkan kaže umro je u vrijeme e, hilafeta Omera ibn Abdulaziza, a ovo se desno 99. godine, kaže mi Kethir, ovo je najudaljenije mišljenje, to jeste nema nikakve veze sa istinom. Također Ibn Halkan kaže prvi čovjek koji se bavio sa gramatikom, jer gramatika u arapskom, riječ, u arapskom jeziku se naziva nahu, pa kaže došlo od riječi naha nahvehu, krenuo je njegovim, njegovim putem ili njegovim, dakle, rječnikom, njegovim običajem, njegovim postupcima i tako dalje, što u arapskom je značilo, dakle, krenuo je putem Ali ibn Abi Taliba i Ali ibn Abi Talib bio poznat kao govornik. Pa kaže, zbog toga je dobio arapski jezik, onaj, riječ, gramatika, nahu. On je prvi koji je podijelio arapski jezik na imencu, na glagoli, na prijedloge. Zatim je poznato da je se maksimalno posvećivao arapskom jeziku zato što je u njegovo vrijeme već Arabi kako su odmicale, odnosno kako se širila islamska država ili islamski svijet, da se puno pojavilo grešaka u arapskom jeziku, posebno dakle preko Iraka. Jednom prilikom je čuo nekog čovjeka da je rekao, da je rekao umro je naš otac dakle nije rekao umro je našeg oca u stvari, nije rekao umro je naš otac, nego umro je našeg oca, ostavio je sin, dakle nije rekao ostavio je sinove. Pa je kaže, evo Esved sve duvali čuo kako se već mijenja arapski jezik, pa je onda postavio pravila. Također čuo jednom svoju kćerku da je rekla, o babo, kakva su lijepa nebesa. Kaže, kćeri nisu nebesa, nego zvijezde na nebesima. Kaže, pa ga je sve to nagnalo da postavi pravila arapskog jezika. Bio je poznat po škrtosti do te mjere da je jednu veče zatvorio jednog miskina kod sebe, nahranio i napojio ga i kad je ovaj rekao hoću da izađem, kaže nećeš, nahranio sam te i napojio sam te da ne bi uzriš nikoga od muslimanovi noć, Kad dođe drugi dan, pustit pa, pa, te pa i traži kod nekog drugog, za nas ti je dosta. Ove godine je preselio Džaber ibn Semora ibn Džunade, također jedan od ashaba, prenosi se i od njega, od njegovog oca, Umro je neki kažu 66, neki kažu 69. godine. Ove godine je preselila Esma kći od jezida Ibn Sekir al-Ansarije. Dala je prisegu Allahovom poslaniku sallallahu alaihi sallam u bitci na Jermouku je ubila sedam biznatijaca sa stubom onoga svoga šatora, iako je to bila prva bračna noć. Kod nas prve bračne noći žene ne poznaju svog čovjeka nekog da se bori na Allahovom putu. Hasan ibn Malik, Ebu Suleiman al-Bahdali, on je dao prisegu Mervanu, nakon što je onaj preuzio hilafet, umro je ove godine, Allah najbolje zna. Zatim je nastala 70. godina. Ove godine su prvi put, nakon svih ovih godina, Bizantijici napali na Šam. Zatim su oslabili muslimanske vojske iskoristivši ratove između Melika Abdul Mervana i Abdullaha ibn Zubeira. Zatim je Abdul Melik napravio primirje sa e, kraljem Bizantije, odnosno carem Bizantije, i pristoje Abdulmelik da mu dadne svak, svakog petka hiljadu zlatnika. I to dok boravi u Šamu, to jeste dok postoji vladavina muslimana u Šamu. Ove godine je također se raširila velika kuga. Od te kuge je Abdulaziz ibn Mervan pobjegao u, onaj, u istočni dio, takozvane šerkije. Zatim se vratio na Halevan i tamo napravio ona nekoliko dakle udalje nekoliko kilometara od Kaira tamo je napravio svoju palaču i džamiju na mjestu koje je kupio od jednog kopta za 10.000 dirhema. Ove godine je Musa ibn Zubair krenuo iz Basre prema, Mekki prema sa sobom je nosio mnogo onaj e, imetka, a zatim je podijelio ovaj imetak i otpustio mnoge ljude i robove i zarobljenike sve do Hidžaza. Ove godine je preselio Asim ibn ibn Omer ibn Khattab, el Kureši el Adavi, njegova mati je Džemila bint Thabit ibn Abi Aflah, rođen je u vrijeme Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam, nije prenio od svoga oca osim samo jedan hadis, gdje kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam, kada se pojavi noć otuda i kada se pojavi, odnosno kad dan, kaže, ode na onu tamo stranu, postač će prekinuti post. Od njega prenose također je ostavio za sebe sinovi koji su prenosili, Hafs i Abdullah, A kaže Urve ibn Zubair također, e, njegov otac je pustio njegovu majku pa ga je uzela njegova nana Šemus bin Tebi Amer Kad su došli kod Ebu Bekra Sidika, kaže tako me Allaha, miris njegove majke i ono, njegova pažnja je mnogo, kaže, draža od e, tebe. Dakle, draža moja mati od nane. Kad se oženio, njegov otac mu je dao samo jedan mjesec platu, a onda mu je drugi mjesec rekao, uzet ćeš ovaj meta koji ti pripada, pa ćeš sa njim trgovati da izdržavaš sebi i svoj porod, ja ti treći mjesec neću ništa dati. Također se prenosi da su da između Asima i Hasana i Huseina bila svađa oko nek, nekog komada zemlji, a onda kada je ta zemlja pripala Asimu, kada je preuzeo od Hasana, Hasan se naljutio i rekao, men ta zemlja ne treba, ja je ne želim. A onda je Asim rekao, ne želim je nija, ja, pa su se naljutili ponovo jedan na drugog, niko je nije htio, a onda se, kaže, ljudi jagmili oko te zemlje i podijelili između sebe i nije pripadalo ni jednom, ni drugom. Ove godine je preselio Hubejse ibn Duwejb el Huzaj el Kelbi. Ebu Ala, jedan od velikih tabijina ili od poznatih tabijina, brat Muavije po, e, po mlijeku, odnosno po dojenju. Također je bio poznat po tome što je bio fahih ili pravnik ili alim ostavnika Medine i njihovih dobrih ljudi također je priselio Hajs ibn Durejđ, poznati po tome što je nastanio e, pustinju Hidžaza, prenosi se da je Husein ibn Ali njegov brat po mlijeku, oženio se lubnom kćere od Hababa. Zatim je pustio, onda kad je pustio, otišao je u pustinju i od tuge je toliko bolovao da je smršao bio kost i koža i ona je lice mu je pobjedilo, koža mu je pobjedila da je bila žuta kolimun. Kaže, pa mu je došao Ibn Abi Atiq, i vidio ga kakvom je stanju i ovom ispriča, sikiram se što sam se rastavio sa Lubnom, onom koji u nas, kaj je Lubni, jel? Kaže, pa je otišao kod Abdullaha ibn Džafara i kaže, Abdullah, trebaš mu nečem pomoć, Kaže, šta treba pomoći? Kaže, samo kreni sa mnom. Kaže, pa su uzeli još četvorcu duglednika Kurejšija, pa su otišli kod vrata muža od Lubne. Ona se ponovo udala za drugoga. Kad su došli, kaže, Ibn Abi ovaj, Atik, došli smo, kaže, sa jednom potrebom, a ovaj će čovjek, kaže, sa čim god se došli, završeno je. Kaže, hoćemo da pusti lubnu, da se ona vrati kajsu. Kaže, dža, ovaj, Abdullah ibn Džafer, Allah te ubio jesi nas od toga, doveo, rastadaš, kaže, čovjeka u ženi. Kaže, tako mi Allaha, on kad nju pusti, on će drugu oženta, ona će s njom vratiti, ovaj će musliman ostati u životu. Ako bude ovako, umrijeće za njom. Kaže, pa je ovaj pustio, kad je prošao idet, oženio je ponovo onaj, e, kako se zove, hajs, da bi nakon toga živjeli sretno i u velikom, velikom bogatstvu sve do svoje smrti. Te godine je također preselio jezid Ibn Zijad Ibn Rabi al-Humeiri, jedan od pjesnika koji je bio poznat po tome što je svojim strofama, svojim stihovima znao uvrijediti, poniziti, rušiti i ponižavati ljude. Kaže, kad je Ubejdula ibn Zijad tio da ga ubije zbog toga što je vrijeđao njegovog oca Zijada, Muavija mu je naredio da ga pusti na miru, da ga ne smije ubiti. Kaže, pa ga je napojio nekim napitkom od, kojeg je dobio, od kojeg je dobio proljev, a onda ga je golog stavio bez donjeg dijela onaj odjeće, stavio ga na magarca i proveo ga ulicama. Kaže, u tom trenutku dok je išao, dakle, i je proljev, i on kaže, ovo što se meni desilo, voda će oprati, a ono što je moja, kaže, pjesme tebi pogodile, ostaće ti, kaže, u kostima sve dok se ne raspadnu. <laughs> dakle, ni to trenutku nije prešuti. Ove godine je preselio Bešir ibn Nadr Kadija Egipta. E, njegova plata je, kaže, bila hiljadu dinara. Umro je u Egiptu, a nakon njega je naslijedio ga Abdurrahman ibn Hamza el-Hawalani. Allah najbolje zna. Također je preselio Malik ibn Jehamir. Sekseki el-Hani el-Himsi je Neki kažu da je vidio Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam. Također prenosi se jedan hadis kod imama Buharije od Muavije, od Muaza ibn Džebela i tako dalje neki od hadisa koji su ovdje spominju da je navodno vidio Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, Ibn Ketir kaže tačno je da on nije bio tabiin da nije bio ashab jer je prenosio od ashaba, nije prenio jedan hadis od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bio je najbliski prijatelj Muaza ibn Džebela radijallahu anhu wa arda. Zatim je nastala 71. godina. Ove godine je ubijen Musab ibn Zubeir, brat od Abdullah ibn Zubeira. Jer je Abdulmelik ibn Mervan krenuo sa velikom vojskom na Šam, krenuši dakle, sa ciljem da onaj napade na Musaba ibn Zubeira, pa se susreli ove godine, a svaki od njih je imao za cilj i prije toga da dođe do bitke između njih, međutim svake godine je rastavila zima, hladnoća ili onaj velike kiše, bare, močvare, tako da se nisu mogli susreti, susresti. Pa bi se svaki vratio odande dakle, krenuo. Kada je došla ova godina, Abdul Melik je krenuo sa velikom, odnosno poslao je velik, veliku vojsku kao izvidnicu da pripremi za zabitku, odnosno da pripremi put za vojsku koja će kasnije doći. A on je otišao, odnosno poslao je pojedince u Basru. Kaže, pa je Abdul Melik iskoristio da oni koji dođu u Basru pozovu stanovnike Basre i da se priklone Abdul Meliku ibn Mervanu. A Musab nije bio tada u Basri, nego je kasnije čuo šta se desilo, odnosno da su iskoristili njegovo osustvo da onaj pozovu pojedince, a bili su, kaže, većinom oni plemići, odnosno emiri ili uglednici. Kada je došao od Melik do Meskena, napisao je pismo takozvano Meruanije svima onima koji su se od, onaj odazvali tražeći od njih, odnosno oni su od njega tražili da im pokloni Isfahan, odnosno regiju Isfahana, da oni budu namjesnici onaj Isfahana. Bilo je, kaže, mnogo. A onda je Abdulmelik ibn Mervan poslao, odnosno krenuo sa vojskom koji je predvodio njegov brat Mohamed ibn Mervan. Na desnoj strani bio Abdullah ibn Jezid ibn Muavije, a na lijevoj strani Halid ibn Jezid ibn Muavije. Kada je Musab došao u trenutak, došao dakle do, do trenutka da se mora boriti protiv onaj Abdulmelika, Melika, vidio je da su ga izdali Iračane. Ali ono što je bilo najbolnije u čitavu ovoj priči jeste da su Abdulmelik ibn Mervan i Musab ibn Umer, odnosno Halalte Zubair, bili nerazdvojeni. Oni su bili amičići. I kaže, toliko su jedan drugog voljeli da niko na Dunjalku nije u tom trenutku mogu toliko voliti. I Abdulmelik kaže, volio sam ga više nego svoja dva oka u glavi, nijedno dijete moje nije ravno njegovoj ljubavi. Ali kaže, ovo je vladavina koja ne poznaje brata onaj u sebi. Zamislite šta je dovelo da se bore jedan protiv drugoga. Kaže Musa ibn Umair radi anhu arda, sjetim se Huseina ibn Alije i on mi je najbolji primjer kako nije htio prihvatiti da se ponizi, da dadne onaj, e, da se ponizi pred Jezde ibn Muavijom, ni da se ponizi pred Ubejdullah ibn Zijadom, I onda je spjevao neki neke stihove kako žali za onaj Husejnom i za sobom i gdje spominje izdaju Iračana. Iračan su dakle od vremena Allahova poslanika stala se odnosno od vremena kada je Irak postao osvojeno vrijeme Omera ibn Hatava, od toga trenutka i do dana današnjeg, do 2019. godine poznat po izdaji. Imali ste dakle priliku da 2000 ona i treće vidite šta se desilo sa Irakom kad su svrgli onoga svoga eh, Sadama Huseina, svoga predsjednika, I dan danas Irak je nemir. Dakle, Irak nikad nije bio miran za sve ove vijekove što se poznaje kroz islamsku istoriju. Kaže, Abdulmelik je poručio mu da ostane u Šamu, poručio da će ostati u Šamu, a poslao neke prijatelje, onaj Musabu, i rekao, dođi da dadneš prisegu, ja ću ti poštediti život. Kaže, Abdulmelik Melik odlučio sam da idem, ne mogu da pošaljem nikoga jer ne postoji toliko hrabar čovjek kojeg mogu poslati pre, pre, protiv njega. Jer ne postoji, ne postoji niko među nama ko poznaje Musaba i ko poznaje kako se ratuje protiv Musaba ibn Zubeira. Najpoznatiji po svojoj hrabrosti je Musab. Njegova kuća je onaj, poznata po hrabrosti. Otac mu je najhrabriji kurejšija. Brat, to jeste ko? Abdullah ibn Zubeir, je zanemari, odnosno nije zanemario po svojoj hrabrosti i svakog sa njim u njegovom društvu je hrabar i dobro poznaje kako sa njima se ratuje. Međutim, poznati po tome da voli i oprosti. Kad mu je Abdulmelik pozvao, odnosno kad ga je pozvao da mu dadne prisogu, odnosno da mu poštedi onaj život, u tom trenutku je došao Ibrahim ibn Ešter kod Musaba i bacio mu pismo i kaže, vidiš Musab, ovo pismo, u kojem Abdulmelik ibn Mervan poziva sve emire, sve plemiće Iraka i Basre i Kufe da mu se priklone da te ostave. Ovo pismo je došlo sve jednom od nas. Kaj samo sam ti ja došao. Ako mi kaj dozvoliš, sve ću ih kaj dovesti ovdje pred tobom, pogubit ću ih. Kaže Musa, nema, kaže, potrebi. Ako ih dovediš, ih pogubiš. Sva njihova plemena će se okrenuti protiv nas. Kaže, ako ih ne dovedem i ne pogubim, svi oni, njihova plemena će se prikontakt do Meliku ibn Mervanu i ti iskaži završen. Kaže, nek sam. Kaže Musab, ja neću, kaže, dozvoliti da onaj e, se čuje i kako sam ja posustao, jer Musa ibn Umair čita svoj život i proveo u džihadu. Za razliku od Melika ibn Mervana, koji nikad ni u jednoj bitci nije učestvovao. I on poslije Ibn Kathir to spominje, da je Malik, Melik ibn Mervan, odnosno sinovi Mervanovi, da su oni čita svoj život iskorištavali pojedinci gurali u ratove, oni su iza toga samo onaj ubirali što mi kažemo kajmak. Kaže on Ibrahimu i Mlješteru, ja ebanu aman, ja imam kaj mnogo preče i kaže, posla, a sjetim se rahmetullahi alehi Ebu Bahra, to jeste Ahnefa. On me, kaže, upozoravao da se ne družim sa Iračima, da ne budem njihov valija, to jest da ne budem njihov namjesnik. Kaže, evo ga, ko da gleda ovaj trenutak šta se meni dešava. Znao je kakvi su Iračani. Zatim su se, kada je susrele dvije vojske kod e, kod Dirul Džethalika na mjestu Mesken, a onda Ibrahim ibn Ešter napao na prednju vojsku koju je predvodio Muhammed ibn uh, Merwan. Kaže pa i je rasu, sve je rasio ona Ibrahim ibn Ešter. A onda je Abdul Melik poslao u pomoć Abdullaha ibn Jezida ibn Aviju, pa su napali na ibn Eštera i rasturili su njegovu vojsku, rasturili njegovu vojsku, dobar dio njih su pobili. Kaže, u ovoj, u ovoj bitci je poginulo mnogo njih plemića. Atab ibn Warqa je poletio prema konju Musaba onaj, i nije mu mogao prići, a onda je, kaže, Musab digao zastavu jer zastava kod Arapa i u vojskama je značila pobjetu. Dokle god je zastava uspravna, svi oni koji su kod zastave brani zastavu. Ako zastava padne, završeno je. Zašto se tamo puno hadisa i predaja i dakle, dok smo obrađivali ovih koliko tomova to evo već 70 godina hirže i prije hirže smo govorili vrijeme Allahom poslanika sallallahu alaihi sallam kad spravo za siru, da je ako padne zastava tome neka je preuzme taj, ako padne tome neka preuzme taj, dakle zastava ne smije pasti, mogu padati, ona zastava ne, ne smije pasti. Kaže, pa je, kaže, on pobjegao prema Abdumeliku ibn Mervanu, a Usab ibn Zubair je stojao u sredini među svojim prijateljima držeći zastavu i onda podvikivao na njih i posticao ih i govorio o Ibrahimu, nema danas niko Ibrahima. Dakle, jer Ibrahim ibn Ešter je poginuo u ono, onom, onoj bitci kada je ona je se priklonila vojska Abdullaha ibn Jezida i onda ovoga, kako se zove, uh, Muhameda ibn Mervana, on je taj drugi napad, ona je izgubio i poginuo oni njegovi onaj vojnici, dobar dio njegovih vojnika. Zatim je, kaže, Abdul Melik poslao svoga brata Musabu da mu ponovo ponudi sigurnost, odnosno da prekine bitka, da ga ne, da ga ne ubije. Kaže Musa bin Umbeir, sa ovoga mjesta ja ne idem osim kao pobjednik ili kao ubijen. Dakle, prekine vatre, odnosno bitke nema. Pa onda je Muhammed ibn Mervan pozvao Isu, sina Musabovu. Musavo kaže, Amidžiću moj, nemoj se, kaže, ubijati, nemoj dozvoliti da budeš ubijen. Dajemo ti, kaže, sigurnost, a Musab kaže, idi sine, molim te, prihvati, idi tam na njihovu stranu kaže, babo, neću da žene Kurešija pričaju kako sam svoga oca izdao. Kaže, dobro sine, ako nećeš na njihovu stranu da pređeš, uzmi najbrže konja, idi, kaže, po svoga Amidžu i obavijesti ga. Reci šta su nam stanovnici, ko je, komu je Amidža? Abdullah ibn Zubeir. Gdje će otići? A gdje se bitka vodi? Iraku. Treba iz Iraka preći, nije tuk. Sa avionom treba ti tri sahata s avionom. Ali, kaže, ide obavijest, hoćete sa sina spasi. Kaže, reci, ja misli šta su mu radili stanovnici Iraka i reci da sam ubijen, kad budeš tamo, znaj da sam ubijen. Kad je tako me Allaha, niko neće kad je čuti te vijesti iz mojih usta i da žene Kurešija pričaju kako si ti poginuo, a ja nisam bio s tobom. Kaže, ako si već odabru, zajedno ćemo se na konje popiti. Ali hajmo, kaže, prema Basri kaže nema, nema kaže od Basre ništa, u Basru ne idemo, odavde se ne povlačimo ili kao pobjednici ili kao ubijeni. Kaže, dobro sine, hajde spred mene pogini, da dakle, kod Allaha imam težinu da sam svoje dijete ona izgubio dok sam živ bio. Kaže, pa i krenuo njega smo da ubili. Sin mu je prvi, Isa ibn Musab je pokinuo. A onda se, kaže, okrenuo prema e, Musabu Ubejd, Ubejdula ibn Zijad ibn Vabjane Tamimi, pa ga je ubio odvojio mu glavu od tijela i odnio kod Abdumelika ibn Mervana. Kaže se da je Abdumelik ibn Mervan, a ima ovdje kontradiktorni puno predaja, kaže da je Abdumelik ibn Mervan učinio seždu i zahvali prema Allahu i da mu je dao hiljadu zlatnika. Ovaj je rekao, meni zlatnice ne trebaju, ovo sam se, kaže, samo osvijetio zbog onoga što je on radio našem plemenu. Naime, kada je njegova glava bila stavljena pred Abdulmelika, Abdulmelik kaže, između mene i njega je staro prijateljstvo. Nikom na Dunjalku nije bio draži od njega, ali vladavina ne poznaje prijateljstvo. Kad su Musaba ibn Umeira napustile njegove vojske, odnosno pripadnici, odnosno stanovnici Iraka, kaže mu njegov sin da se Bog da sakrivo neku od kula ili tvrđava i da pošalješ mu Heleb ibn Abi Sufre i drugima da ti dođu. Kaže, sine, zar ne vidiš šta smo doživjeli od ovih? Ja sam, kaže, slab, nemam, kaže, više vojske. Zatim je kaj svom sinu rekao, sjećaš se šta se desilo sa Husejnom ibn Alijem, kako je ubijen, kako je poginuo i plement i počašćen i nije se, kaže, htio, odnosno nije dobio pomoć od stanovnika Iraka. Tako su poginuli njegov otac, tako, su, tako je umro njegov brat. A mi isto, kaže, nismo ništa bolji od njih zatekli, osim što su nas izdali kao što su izdali njih. A onda je, kaže, pobijena viš, većina vojske od Musaba ibn e, Zubera, ostalo je nešto njegovi malo onaj tih prijatelja. A onda je Abdul Melik zbog ljubavi koji je gajio prema njemu prije do te mjere da ga je nazivao svojim Halilom. Vi znate što znači Halil? Dakle, prisni prijatelj. Kaže on bratu Muhamedu, idi pa mu reci, daje mu, daje mu sigurnost da prestane sa bitkom. Reci mu da mu je njegov Amidžić dao sigurnost za njega, za njegovu djecu, njegov imetak i njegovu porodicu. A onda kaže kad se prekine sa bitkom neka ide gdje god hoće u, u svijet. Kaže Musab, završeno je. Moj primjer je primjer onoga koji neće otići odavde ili kao pobjednik ili kao pobjeđeni. Zatim je, kaže, poginuo njegov sin Isa, a onda Mohamed ibn Mervan, odnosno Mohamed ibn Mervan je koristio tu priliku da i njemu daje sigurnost, on nije prihvatio, pa su poginuli jedan i drugi. Kad je Abdul Melik ubio Musa, Musaba, preselio se, odmah se otputovao u Kufu, pa je došao kod mjesta na Hile, a njemu su došle delegacije svih onih plemena koji su izdali Musaba ibn Zubeira, a on im se obratio sa hutbom, odnosno sa govorom, gdje im je rekao, postavit ću među vama jednog od vas, Kutna ibn Abdullaha el-Harija. Međutim, ostavio ga je samo 40 dana, a onda je postavio svoga brata, zamijenio ga svojim bratom Bišom ibn Mervanom. Kaže, Abdul Malik ibn Mervan, govoreći u svojoj hutbi, Abdullah ibn Zubair, da je bio halifa onako kako je tvrdio, izašao bi, a ne bi kad je svoj rep zabao u harem, to jest ne bi sjedio u Mekki, izašao bi iz Mekki. Zatim je rekao, ostavio sam vam Biša ibn Mervana i njegovu vlast, da vlada među, ima, među vama, ako mu se budete pokoravali na najljepši način, ako ne budete, da bude prema vama najgori Kada su stanovnici Basri čuli da je Musab Ibn Zubair onaj, poginuo, namjesnik je tom vremenu bio Eban ibn Othman ibn Afan i Ubejdula ibn Abi Bekr je došao da se sa njim onaj, uh, e, boj, odnosno da se bori protiv njega ko će preuzeti Basru. Kaže pa ga je savladao Eban, a onda su, kaže, došli neki od Arapa pa su govorili – Tako me Allaha vidio sam ogrtač Ebana kako pada mu sa ramena, pa je poletio Mervan ibn Sa'id ibn As, odnosno Mervan i Sa'id ibn As, ko će mu onaj popraviti ogrtač? Kaže, kad bi Eban pružio noge da sjedi na šiltetu, potrčali bi Muavija i Abdullah ibn Amir, ko će mu da onaj masira noge? Kaže, pa je Abdumelik poslao Halda ibn Abdullah ibn Halda ibn Sejda namjesnikom na Basru, a on je oteo od Ebana, i postavio Bejdula ibn Abi Bekra, a smijenio Ebana. Zatim je kao proslavu napravio Abdumelik, naredio se napravi mnogo hrane, da se donese onaj jelo i piće i da se onaj počasti svi stanovnici Basri. Ibn Jarir smatra da se Abdumelik nakon svega toga vratio u Šam, kao i u Akhidi, a da je Ibn Zubeir smijenio Džabera Ibn Esveda u Medini i postavio Talha Ibn Abdullah Ibn Aufa. Talha Ibn Abdullah je bio posljedni emir Medine u njegovoj vladavini. Zatim je došao Tarik Ibn Amr, e, namjesnik od Osmana, od vremena još od Abdul Melika, odnosno od vremena Melika, pa je ove, kaže, godine Abdullah Ibn Zubeir, ona je predvodio hađ, a nije mu ostalo ništa više od vladavne u Iraku. Wahdi kaže, ove godine Abdulaziz ibn Mervan, namjesnik Egipta, e, sklopio ugovor sa Hasanom Anijem da napadnu na Afriku, jer je tadašnja Afrika bila utočište, odnosno tijelovi koji su oni osvajali, kao što je bila Hartađina, bila je, kaže, većina stanovnika i delopoklonika. Ove godine je ubijen Nežde el-Haruri, Nežda al-Haruri, dakle jedan od Haridžija, također je Haridžizam pokazao Abdullah ibn Thor u Jemami, u suprostavljice Halif. Ko je Musab ibn Zubair ibn Awam? Ibn Huwailid ibn Esed ibn Abdul-Uza ibn Qusay ibn Kulab, Ebu Abdullah al-Kureši, neki, ga, neki mu daju kunu da se zvao Ebu Isa, također da lesedi. Mati mu je Kerman bitne, eh, bint Anif el-Kalbije, bio je jedan od najljepših Kurešija, toliko mu je lice bilo lijepo da su ljudi svoje žene sklanjali od njega. Dakle, govorili su, ne do Allah da mi žena vidi onaj Musaba ibn Zubeira. Koliko je bio lijep. Kaže Omer ibn Hatab, govorio je za njega dok je bio život, za života, prenoseći od njegovog oca eh, Zubeira i Sead ibn Abi Sejdel Hudrija, onaj, i sjedio je, družio se sa ashabima i sa Ebu Hurerem i tako dalje, kako li je samo lijepog lica. Čak i Omer ibn Hatab je govorio u masi ljudi da je Musab ibn Zubair najljepši čovjek Kurešija. Kaže, prenosi se Zubaira ibn Bekara da je vidio ga na Arefatu pa je rekao evo momka, ne bi volio da ga vidi moja Buseina. Zbog ljepote. Kaže Šabi, nikad nikoga od emira nisam vidio na Mimberi da je bio ljepšeg lica od Musaba. Također se prenosi od Ismaila ibn Halda, kaže, bio je lijep, odnosno je najljepši čovjek koji je ušao ikada u Basru. Hatib al-Baghdadi kaže, predvodio je Iračane, e, umjesto, dakle, bio je namjesnik za svoga brata Abdullaha, sve do ga nije bio Abdulmelik u mjestu e, Mesken, nedaleko od Evana na rijeci e, Dujail, u mjestu Džathli, kao što sam malo prije spomenuo. Njegov kabur je i dan danas tamo poznat. Ako se sjećate kad smo govorili ko je ubio Muhtara ibn, Ubeja, ibn Ubejde Thekafija, da je to bio Musab ibn Subir, njegova vojska, i da je toga dana zarobio u nekim predajama sedam, a u nekim predajama pet hiljada Muhtarovi, Muhtarovi sljedbenika. Muhtar je bio problematičan po tome što je sve pripisao šta? Reci slobodno. Jes, da imao objavu, da je bio vjerovjesnik. Dakle, Muhtar rekao da je vjerovjesnik. Kaže, kad ga je Musa ubio i kad je onaj e, zarobio njegove vojske, zamolili su ga i rekli, ja ibn Zubeir, ko oprosti, Allah ćemo oprosti. Ko oprosti, Allah ćemo oprosti, a onaj ko kazni neće biti sačuvan od odmazde. Mi smo vaše kible i vaše vjere. Ako možeš oprosti i pređi nam preko naših greški. Kaže pa se Musa sažalio. A onda kad je odlučio da im da ih oslobodi svi njih pet, odnosno odnosno stop spominje, gospodin kaže pet ili 7.000. onda je se usprotivio Abdulrahman ibn Muhammed ibn Nešath i drugi od njihovog plemena, pa su rekli pobili su našu djecu i naša plemena i ostavili su ono što su ostavili od ranjenih. Kad tako nam Allaha, sve jednog. Kaže Musa ibn Umer, halalte. Musa ibn Zubair kaže, ako je tako, onda kaže sve. Pa su i, kaže, pobili sve. Svi pet u jednom danu. A onda je otišao <clears throat> otišao mi, kaže, jedan čovjek i rekao, o Musab, Allah ti je, kaže, naredio da ne ubijaš muslimansku dušu osim sa pravom. Pa Allah Đeršanu kaže ko ubije vjernika namjerno na pravdi Boga, njegova je nagrada džehennem, u njoj će vječno ostati, Allah će se na njega rasrditi, proklijeće ga i pripremiće mu veličanstvenu, odnosno ogromnu vatru. Međutim, Musab ibn Zubair nije ga poslušao i on kaže pobijte i sve. Kada je došao Ibn Eštar kod Musaba, I onda su otišli kod Abdullaha ibn Omera. Kaže on Abdullaha ibn Omeru, šta misliš, kaže, o ljudima koji su odbili da se povinuju halifi nakon što su bili pod njegovom prisegom. Savladani, povezani, a onda nakon toga što im je data sigurnost, oprošteno im i onda nakon toga svi pobijeni. Kaže, koliko ih je bilo? Kaže, 5000. Kaže, pa je Abdullah ibn Omer rekao, subhanallah, subhanallah inna lillahi wa ilaihi rajiun. Kaže, postavit ću ti jedno pitanje, pa ti meni Musab odgovori. Kada bi čovjek došao Zubeirovih ovaca, 5000 ovaca u jednom danu i poklo, šta bi vi, kaže, rekli? Za ne bi, kaže, bio rasipnik? Kaže, bi. Kaže, subhanallah, puno ti 5000 ovaca i da si 5000 ovaca zaklo bez potrebe i ubio jednog muslimana, manje je bilo grijeha što si te ovce poklo bez potrebe, dakle bez razloga. A pričaš mi o 5000 muslimana, kaže, koji si popio. Ja ti, kaže, preporučujem da puno koristiš, odnosno da, da iskoristiš hladnu vodu. Dakle, to jeste, uživaj u ovome dunjalku dok možeš, neće potrajati. To je značila poruka Abdullaha ibn Omera. Zatim se Musab Zatim je Musa poslao, odnosno kada je Musa poslao glavu Muhtarovu njegovom bratu i kada je Musa zavladao Irakom i onda postavio svoje namjesništvo i svoje namjesnike i kada je Ibrahim ibn Eštar poslao jedan od njegovih najjačih e, vojskovođa, on je svome bratu on je svome bratu dakle, čuvao tu vladavinu, odnosno bio njegov, njegov, njegov pokoran, sve dok nije došlo vrijeme kada je onaj protiv njega Abdul Abdomelik digao vojsku. Kaže, jednom prilikom su se u Hidžu, to jeste kod, kod Kjabi, susreli neki od ashaba, pa su, kaže, pregovarali, i među njima je bio Abdullah ibn Omer, i onaj Musa ibn e, Zubair i još neki ashabi. Kaže, pa su svi digli ruke prema Kjabi i molili, Allahume, daj mi to i to, daj mi to i to. Pa je, kaže, Abdullah ibn Omer molio Allaha da mu oprosti njegove grijehe, a kaže, Musa diže ruke i kaže, gospodaru moj, podari mi da oženim Sukenu bint Husein, Jaiše bint Talha. Bile su poznate, među Kurešijama su bile najljepše dvije žene toga vremena. Kaže, kada je Allah dao mu vladavinu Iraka, dao mu je da oženi jednu i drugu. Oženio je Jaišu bint Talha i nju je darovo stotinu hiljada zlatnika. Bila je toliko lijepa da jednom prilikom kad se njih dvoje posvađali, da bi, je, da bi se sa njom pomirio, dao je milion zlatnika. Samo da je ušuti. Odnosno, naime, dobio je jednu palmu od zlata, a na palmi su bili plodovi hurmi od dragog kamenja. Kaže, pa je darovo je tu palmu, onaj i cijelu njenu vrijednost da se sa njom pomiri. Kaže da je palma vri, bila vrijedna halalte 2 miliona zlatnika. U drugoj predaji kaže da bi se sa njom pomirio dao je često hiljada dirhema. Večeras će žene svojim ljudima reći mene je čokolada kupiš kad se posvađamo. Međutim, Musab je bio poznat po svojoj plementnosti, nije bio škrt, davo je svakome. Nije mu bilo, koliko goda da dadne, eh, onaj, nije mu bilo teško. Jednom prilikom je naredio da se nekom čovjeku odrubi glava, pa je ovaj čovjek rekao, neka Allah počasti našeg emira, loš li je moj primjer kada dođem na sudnji dan, pa se zakačim za tvoje noge i budem gledao, kaže, to tvoje svijetlo lice i reknem gospodaru, Musab me je ubio, zašto me je ubio? Kaže, pa je Musab rekao, puste ga, nemojte ga ubijati. Kaže, sad, pošto sam poštedio život, daj mi oček ću živjeti. Kaj dan te mu sto hiljada dirhema. <laughs> pa mi je dao, podario mu život, dao mu mi sto hiljada dirhema. <clears throat> Ima Mahmed, prenosi jednu predaju, da je kod Musaba došao Arif Lensari, a onda, kaže, ušli su kod Enesa ibn Malka, pa je rekao, čuo sam Allaha poslanika, sallallahu alaihi sellem, čuvajte ensarije, budite prema njima pažljivi, budite prema njima dobri. Ako nešto čine dobro, dobro prihvate to, ako pogriješi, priđite preko njihovih grešaka. Kaže, pa je Musab pao na seždu i rekao, gospodaru moj, prihvatam narodba Allahova poslanika, sallallahu alaihi veselem, i onako kako je naredio. Pa je naredio Musab svima da poštuje ensarije, da se niko njima ne suprostavlja, odnosno da im niko ne pokazuje onaj lošu stranu svoga lica. Abdul Melik kaže onakav je, kaže, kakav je sebe, kako je sebe opisivao po istinost, istino ljubivosti i časti, bio me najdraži čovjek, nikoga na Dunjalku nisam volio kao njega, međutim, vladavina ne poznaje prijateljstvo. Kad ga je ubio Ubejdula ibn Zijad, <clears throat> a bio je tako zao čovjek, Kaže, onog trenutka kad sam donio njegovu glavu pred Abdulmelika ibn Mervana i kad je Abdulmelik pao na seždu, prvo što mi je palo na pamet da i njemu skinem, kaže, glavu i da se priča kako sam dvojicu najuglednijih arapskih plemića ubio u jednom danu. Ebu Hatim razi u jednoj predaji od Jahe ibn Musaba el Kelbija kaže, prenosi nam Ebu Bekri od ibn Ajaša od Abdulmelika ibn Umeira, kaže, ušao sam u palaču u Kufu, pa sam vidio Huseina glavu Huseina ibn Alije kako je stavljena na tepsiju ili na, na, ne, na neku onaj, kako se kaže, podlogu ispred Ubedullah ibn Zijada i Ubejdula, a Ubedullah je sjedio na šiltetu. Zatim sam, kaže, ušao nakon toga u palaču pa sam vidio glavu Ubedullah ibn Zijada kako stoji ispred Muhtara. A Muhtar je sjedio na istom onom šiltetu. Zatim sam, kaže, ušao u istu tu palaču nakon izvjesnog vremena pa sam vidio glavu od Muhtara kako na istom onom mjestu sjedi halalte, stoji ispred Musaba ibn Zubeira, Musab sjedi na onom šiltetu. Kaže, pa sam ponovo ušao u tu palaču nakon izvrstvog vremena, pa sam vidio glavu Musaba ibn Zubeira kako stoji na onoj tepsiji, a Abdul Melik sjedi na šiltetu. Dakle, bilo je hronološki, dakle, svi su završili na isti način. I ova predaja se spominje kod imama Ahmeda i mnogi drugih onaj u uh, e, musnedima. Musa bi je imao djece u Kašu i Isu. Isa je poginuo sa njim, zatim imao u Sukenu. Njihova mati je bila Fatma bint Abdullah ibn Saib. Zatim imao sina Abdullaha i Muhammeda. Njihova mati je Aisha bint Talha, što malo prije spomnjali da je oženio. Njena mati je bila Umu Kulthum, kći od Ebu Bekra Sidiha radijallahu anhu. Zatim imao je Džafera, Musaba, Seida, uh, eh, Isu Lezgar, dakle mlađeg Isu. Zatim Munzira i to od mnogo žena od različitih majki i od robkinja njihova mati je jedna od njih bila Sukejna bint Husein ibn Ali ibn Abi Talib radijal anhu jednostavno anhum ežma'in. Ove godine je presle, poginuo, odnosno preselio Ibrahim ibn Ešter. Njegov otac je bio od onih koji su ubili eh, Osmana radijallahu anhu. Zatim je Ibrahim ibn Ešter bio istakao se po svojoj hrabrosti, i u službi uh, onaj, Abdullah ibn Zubeira i njegovog brata Musaba ibn Zubeira. Ove godine je preselio Abdurrahman ibn Gasile, Eba Abdullah el Muradi uh, e, Sanabihi, jedan od velikana, uglednika, dobrih ljudi toga vremena. Omer ibn Seleme, el Mahzumi el Medani, koji je odgojio Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam, zatim Safinet ili Safine, Eh, oslobođeni rob Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem po imenu Ebu Abdurrahman bio je rob od Umu Seleme pa ga je ona oslo oslobodila pod uslovom da služi Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem dok je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem živ. Kaže, služio sam Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem i služio bi ga da me nikad nije oslobil, oslobodila dok sam ja živ, a ne dok je živ poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Kako je dobio ime Safine? Šta znači Safine u arapskom? Lađa samo što je bila ovo crna lađa. Kaže, jednom prilikom sam putovao sa Allahom i poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, pa im je, kaže, bilo teško da ponesu svoje stvari. Kaže Allahom, poslanik, sallallahu alaihi wasallam, proste, kaže, svoje ogrtače, pa sam, ebob drahman, kaže, pa sam prostruo svoj krp, svoju krpu, svoj deku, ali ogrtač, kaže, pa su sve što su imali stavili, što nisu mogli, a sahabi su stavili na tu deku. Kaže Allahom, poslanik, sallallahu alaihi wasallam, svežije i podignije. Tiska je danas naša lađa. Kad je tako mi Allaha da su stavili devu, dvije deve, pet, šest deva unutra, ne bi bilo teško kad je Allah, Allah poslanik sam proučio ovu, ovu dovu, pa su mi, kaže, dali nadimak lađa. Pa sam se zvao lađa Allahova poslanika, sallallahu alaihi veselem. Kaže, jednom prilikom, odnosno u drugoj predaje stoji, da je plovio na moru na jednom komadu drveta, pa su došli i rekli, kad je došao na, oba, na obalu, došao, došao pred njega lav. A on reče, ja sam, kaže, lađa Allaha, poslanika, sallallahu alaihi sallam, a onda je, kaže, lav samo spustio glavu i stao sa moje strane i pratio me sve dok me nije izveo na pravi put da se vratim tamo gdje sam krenuo. I nije me, kaže, napao. Omer ibn Ahtab, Ebu Zaid al-Ansari, al araj borio se sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi sallam, u 13 različitih bitaka. Zatim Jezid ibn Esved, El Džereši Esekuni. Bio je abid, zahid, dobar čovjek, stanovao je u Šamu. Imao je e, kuću na istočnoj strani mjesta onaj Džerin. Neki kažu da je bio Asab, neki kažu da je bio Tabin. Allah najbolje zna, a preče da je bio Tabin, da nije vidio Allahom poslanika, sallallahu alaihi sallam. Zbog njegove dobrote Muavija ga je znao pozvati i rekao, pozvao bi ga u svoje društvo i rekao, gospodaru, molimo te da nam spustiš kišu zbog ovih dobrih ljudi u našem društvu. Kaže, pa bi Allah spustio kišu radi njega. Klanjao je svoje namaze u džamija Dimešk, a kada bi izašao onaj naveče da krene na jedan od noćnih namaza kao što su Jacija ili Sabah, zasvijetlili bi mu palčevi na nogama, pa bi ga pratili sve dok ne bi ušao u džamiju, onda bi se ugasili. A onda kad bi se vraćao u kući, isto tako prema njegovom selu bi se upalili pa bi vidio put onaj da ne udari ili da ne upadne, da ne udari ništa da ne upadne u rupu. To je bilo njegovih kerameta što mu je Allah subhanahu ta'ala darovao. Ja sam malo više spremio, ali sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammedu, ala Muhammedu, zakum ala khairu jaza. Nastavit ćemo idući put 72. godinu. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي